On va te mettre à genoux. La tête de on va te mettre à genoux. <laughs> tu vas courir ta mère, tu vas courir ta mère. On va te mettre à genoux. <laughs> Ma pétasse veut changer de country. Les keufs et les fils qui m'ont tout pris. Mon fils veut des nakers à tout prix. Je faire augmenter mon taux de groupie. Sipi du jack dans la piscine. Nouvelle gestuelle, je fais des loopings. Sipi du jack dans la piscine. Le négro est deep comme à Brooklyn. Charlie Delta Commando. Oh, du sale, ils ont demandé. Oh, ils ont réclamé. Charlie Delta Commando. Oh, Delta Commando. Igo, je vais les violenter. Oh, Allez, tire fils de tape, pour crappe pas les balles. La protection est dans la bague. Faut que les feux, que les porcs, gros, pas les rats. Pantalon, main, Igo, je m'en bats les Qu'est-ce qui se passe Où sont les vrais Les mecs qui maîtrisent le terre-terre. Ah. C'est rempli de strass, rempli de biatch. À ma table, il n'y a plus de place. Remets des glaçons dans mon fer. Je ma dobico, je suis fier, je suis dans le trafic de stupéfiants des pompons dans l'hiver, putain. On finira prince de la ville, c'est ce qu'on disait. Amenez-moi à ville Putain, ma pétasse veut changer de country. Les keufs et les fils qui m'ont tout pris. Mon fils veut des Nikers à tout prix. Je dois faire augmenter mon taux de groupie. Oh. du chat dans la piscine. Nouvelle gestuelle, je fais des loopings. du dans la piscine. Le négro est deep comme à Brooklyn. Charlie Delta Commando. Oh, Delta Commando. Du sale, ils ont demandé. Oh, Charlie Delta Commando. Oh Delta Commando. Igo, je vais les violenter. Oh, On va te mettre à genoux si t'as merdé. Les vicours couronne gros RERD. Ce gars-là m'énerve, j'aime pas sa guende. Il m'a zioté de trop donc je l'ai tarté. Et si ça pète, vaut mieux que vous partez. J'ai des contacts chez le Pacatou. Chez nous, c'est le Banks, gros dans le cartel. C'est pas des cahiers dans le sac à dos. Il ne soit pas de taille. Oui. Ne joue pas les racailles, c'est que je vais pas te lâcher. Tous les jours quand je compte la maille, je rigole après. Bye bye, bye bye, bye. On va te mettre à genoux, c'est ta merde Ma pétasse veut changer de country. Les keufs et les fils qui m'ont tout pris. Mon fils veut des Nike à tout prix. Je dois faire augmenter mon taux de groupe. Oh dans la piscine. Nouvelle gestuelle, je fais des loopings. Sipping du jack dans la piscine. Le négro est deep comme à Brooklyn. Charlie Delta Commando. Oh Delta Commando. Du sale, ils ont demandé. Oh, ils ont réclamé. Charlie Delta Commando. Ma pétasse veut changer de country. Les keufs et les fils qui m'ont tout pris. Mon fils veut des Nikers à tout prix. Je dois faire augmenter mon taux de groupe, hein. Je suis chez 50K. over.